Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian yang keempat ini, kita lanjutkan pelajaran kita menyambung dari hukum mim sukun. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفى أن تختفي بقربها والاتحاد فاعرفي dan hukum yang ketiga dari mim sukun adalah al-izhar atau jelas fil baqiyah apabila mim sukun bertemu dengan huruf sisa-sisanya dari ba dan mim dari huruf hijaiyah. Sisa huruf hijaiyah dari huruf ba, huruf ikhfa dan huruf mithl, huruf mim yaitu hamzah sampai ya ya. Min ahrufin dari huruf-huruf hijaiyah wasammiha syafwiyah dan berilah nama izhar tadi dengan izhar syafawi yaitu izhar yang terang pada bibir artinya yang diterangkan apanya yaitu mim sukunnya mim sukunnya perlu diterangkan mim sukunnya perlu diterangkan nanti akan kita ketahui melalui contoh yang akan kita berikan wahzar lada wawin wafa an takhtafi dan hati-hatilah kamu ketika pada izhar mim sukun bertemu dengan waw dan bertemu dengan fa hati-hatilah engkau untuk diikhfakan janganlah sampai diikhfakan hati-hati terikhfakan huruf mimnya tadi contohnya adalah alaihim walad dhallin. Nah ini terang ya, alaihim wa jangan sampai diikhfakan. Alaihim waladhdallin. Nah ini hati-hati. Jadi harus terang. Alaihim waladhdallin. Kemudian hati-hati juga jangan sampai mimnya itu ikhfa' ketika bertemu dengan huruf fa contohnya hum fiha khalidun hum fiha khalidun jangan sampai tersamarkan hum fiha khalidun ini salah ya hum fiha khalidun jangan sampai jadi harus terang ilhar Hati-hatilah engkau ketika mim sukun bertemu dengan waw dan fa. Alaihim waladdallin hum fiha khalidun. Mengalir saja ya. Kenapa sebagian itu atau sebagian orang atau yang membaca Al-Quran diikhfa'kan mimnya? Karena hampir berdekatan sifatnya, sifat huruf mim dan uh, makhrajnya tempat keluarnya ya tempat keluarnya liqurbiha karena berdekatan tempat keluarnya atau hampir sama sifatnya tempat keluarnya sama di bibir waw di bibir fa di bibir mim juga di bibir liqurbiha karena kedekatannya huruf mim tadi dengan waw dan fa walittihadi dan kesatuannya dalam eh, tempat keluar fa'rifi maka ketahuilah akan hal itu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan uh, bab fil mimi as-sakinah yaitu bab babu al-mim as-sakinah, bab mim sukun. Selanjutnya kita masuk kepada bab la mu'al wa la mul fi'l. La mu'al wa la mul fi'l. lamnya al dan lamnya fi'il. Lamnya al itu ya apa dimaksud dengan lam al nanti akan kita jelaskan di sini. قال المؤلف رحمه الله تعالى للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من إبغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى yang artinya untuk lamnya al lamnya al itu apa maksudnya al al al maksudnya pada nama-nama al asma al bait asyams al masjid ya kemudian ad-duha al-haram nah ini adalah al lamnya al jadi al itu antum lihat ada lam sukun di situ al al itu lamnya al pada nama-nama fil asma halani qabla al ahrufi ada dua keadaan dua hukum sebelum huruf-huruf hijaiyah Berarti dibagi menjadi dua. Berarti dibagi menjadi dua. Ulahuma yang pertama adalah izharuha. Hukumnya adalah al-izhar fal ta'rifi. Indahnya engkau mengetahui. Yaitu izharnya apabila ada dalam al sebelum qabla arba'in ma'asratin sebelum 14 huruf maka harus engkau jelaskan alnya itu lam sukunnya khudh ilmahu maka ambillah keilmuannya itu ilmu apa ilmu menjelaskan al alnya itu harus jelas lam sukunnya hurufnya apa aja min ibagi hajjaka wa khaf aqimahu dari huruf berikut ini ibagi hajjaka wa khaf aqimahu hamzah ba ghain ha jim kaf waw kha fa ain qaf ya mim ha ya yang pertama adalah huruf hamzah yang pertama adalah huruf hamzah nanti kita akan berikan contoh kemudian yang kedua huruf ba Kemudian yang ketiga huruf ghain. Yang keempat huruf ha. Yang kelima huruf jim, huruf kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Contoh yang pertama dari huruf hamzah. Contoh yang pertama dari huruf hamzah Allah Subhanahu wa taala berfirman al-ard wa idza qila lahum la tufsidu fil ar. la tufsidu fil ar. al-ard jadi al al terang ya al-ard al-ard nah ini dia ya al-ard nah kemudian ba' Contoh dari huruf ba. Al-bab. Al-bab. Li'uli al-bab. Afwan. Yakadul barqu. Nah, dari huruf ba al-barqu ya, bukan al-bab. Al-barqu. Al-barqu. Al-bab juga ada al-bab. وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب الباب bukan al albab ya al albab itu adalah hamzah tadi yang pertama al bab al al albab al barqu kemudian ghain huruf ghain huruf ghain al ghaib alladzina yu'minuna bil ghaib kemudian huruf ha al hajj al hajj kemudian huruf jim al jannah kemudian huruf kaf huruf kaf al kitab kemudian huruf waw huruf waw contohnya al wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun Ini masih dicari contohnya, contoh dari huruf waw. Ya, kita kembali lagi contoh dari huruf waw tadi wal walidatu yurdi'na auladahun al wal wa al walidat. Kemudian contoh yang selanjutnya huruf kha. Huruf kha. Huruf kha adalah al-khasirun. Kemudian huruf fa huruf fa al-furqan kemudian huruf ain al-alamin kemudian huruf qaf al-qari'ah kemudian huruf ya huruf ya al-yaum wa bil yaumil akhir kemudian huruf ha huruf ha al-huda al-huda. Ya. Mungkin nanti bisa cari contoh-contoh yang lain. Kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.